Pirmoji kronikų knyga, penktas skyrius. Rubenas buvo Izraelio pirmagimis. Kadangi jis sutepė savo tėvo patalą, jo pirmagimio teisė buvo atiduota Izraelio sūnaus Juozapo sūnums. Rubenas nebuvo įrašytas į sąrašą pirmagimio teisėmis. Nors Judas buvo galingiausias tarp savo brolių ir iš jo kilo kunigaikštis, bet pirmagimio teisė atiteko Juozapui. Izraelio pirmagimio Rubino sūnus – Henochas, Paluvas, Hetzronas ir Karmis. Juelio palikuonis – Šemaja, jo sūnus Gogas, jo sūnus Šimis jo sūnus Michėjas, jo sūnus Reaja, jo sūnus Baalas, jo sūnus Beera, kurį ištrėmė Asirijos karalius Tiglatpileseras. Jis buvo Rubeno kunigaikštis. Rubeno palikuonių šeimų sąrašas – Jejelis, Zacharijas ir Bela, sunus Azazo, sunaus Šemos, sūnaus Joelio. Jo žemės tęsiasi nuo Aroerio iki Nebojo ir Baal Meono. Į rytus jis išsiplėtė iki dikumos ir Eufrato upės, nes turėjo daug galvijų Giliado šalyje. Sauliaus laikais jis kariavo su Hagarais, juos nugalėjęs. Jis apsigyveno jų palapinėse visoje rytinėje Gilijado šalyje. Gado sūnus gyveno greta jų Bašano šalyje iki Salchos. Vyriausiasis Joelis, po jo Šafamas, Janajas ir Šafatas Bašane. Jų broliai Mykolas, Mešulamas, Šeba Jorajas, Jakanas, Zija ir Eberas. Šitie buvo vaikai Abihailo, sūnaus Hūrio, sūnaus Jeroacho, sūnaus Giliado, sūnaus Mykolo, sūnaus Ješišašo, sūnaus Jahdajo, sūnaus Būzo. Ahis, Gūnio sūnaus, Abdėlio sūnus, buvo vyriausiasis jų šeimose. Jie gyveno Gileade, Bašane ir jiems priklausančiuose miestuose bei visuose Šarono priemeščiuose iki jų ribų. Jie visi buvo surašyti giminėmis Judo karaliaus Jotamo ir Izraelio karaliaus Jeroboamo laikais Rubenu, Gadu ir pusėje Manaso giminės buvo karingų vyrų, galinčių nešioti skydą, kardą ir įtemti lanką. Įgudusių kovoje buvo 44 760 vyrų. Jie kovojo su Hagarais, Jatūru, Nafišu ir Nodabu. Jie susilaukė pagalbos ir nugalėjo Hagarus bei visus jų sąjungininkus. Mūšyje jie šaukėsi Dievo ir jis išklausė juos, nes jie juo pasitikėjo. Jie paėmė visą, ką priešai turėjo – 50 tūkstančių kupranugarių, 250 tūkstančių avių, 2 tūkstančius asilų, ir šimtą tūkstančių žmonių. Daug buvo nužudyta, nes kova buvo dievo. Jie gyveno jų vietoje iki ištremimo. Pusė Manasų giminės gyveno Bašano krašte. Jie išsiplėtė iki Baal Hermono, Senyro ir Hermono kalno. Jų šeimų galvos buvo Eferas, Išis Elielis, Azrielis, Jeremija, Hodavija ir Jahdielis. Galingi kariai, žymus vyrai. Jie nusikalto savo tėvų dievui, paleistuvaudami su dievais svetimų tautų, kurias dievas buvo išnaikinęs tuose kraštuose. Izraelio dievas pakėlė Asirijos karalių pulą, kuris yra Tiglat Pileseras. Ir jis ištrėmė Rubenus, Gadus ir pusę Manasų giminės į Halachą, Haborą, Harą ir prie Gozano upės, kur jie tebe gyvena iki šios dienos.